بسم الله الرحمن الرحيم ولو كان لرجل ماء فقال أبحت لكم هذا الماء يتوضأ به أيكم شاء وهو قدر ما وهو قدر ما يكفي لوضوء أحدهم انتقض تيممهم جميعا لما قلناه ولو قال هذا الماء لكم لا ينتقض تيممهم بإجماع بين أصحابنا أما على أصل أبي حنيفة فلأن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح فلم يثبت الملك رأسا وأما على أصلهما فالهبة إن صحت وأفادت الملك لكن لا يصيب كل واحد منهم ما يكفي لوضوئه فكان ملحقا بالعدم حتى أنهم لو أذنوا لواحد منهم بالوضوء انتقض تيممه عندهما لأنه قدر قدر على ما يكفي للوضوء وعنده الهبة فاسدة فلا يصح الإذن وعلى هذا الأصل مسائل في الزيادات مسافر محدث على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ومعه ما يكفي لأحدهما غسل به الثوب وتيمم للحدث عند عامة العلماء وروى الحسن عن أبي يوسف أنه يتوضأ به وهو قول حماد yana tayammum mavzui davom etyaptida Bir odamni suv bo'lsa va shu suvni bir nechta odamga shu suvni sizlarga muboh qildim. Sizlardan qaysi biringlar xohlasa tahorat qilaversin, tahorat qilaveradi shu suvdan desa. Lekin bergan suvi bitta o'sha odamlardan bittasini tahoratga yetadigan bo'lsa, shu miqdorda bo'lsa, ana shunda bittasiga tahoratga suv bo'ldi-yu, bir nechta odamga o'sha bir odamga yetadigan suv berildi. Tahorat qilaveringlar xohlaganinglar deb. Bunda ham hammalarini tayammumlari singan bo'lar ekan. Buni biz yuqorida o'tgan darsimizda boshqacharoq suratda aytdik. Ya'ni tayammum qilgan odamlarga birov suv berar ekan, u suv hammalariga tengdir. Demak, har biri o'sha suvda tahorat qilish ehtimoli bor. Demak, o'z-o'zidan har birining tayammumi sinadi dedilar. Agar o'sha hozirgi suratda shu suv sizlarga ruxsat berdim, xohlaganinglar tahorat qilaveradi degan suratda bersa o'sha suvni. Yana boshqacharog'i endi shu masalani. U odam aytsa-ki, shu suv sizlarga dedi. boshqa so'z aytmadi. Suv sizlarniki dedi o'sha. Demak, 5 kishiga 1 kishiga yetadigan suvni ko'rsatdi, mana u suv sizlarga dedi. Bunda o'sha suvni 5 ta odam olar ekan, ulardan birontasini tayammumi sinmaydi. Ular tayammumda turaveradi. Bu bizi e, sohibi mazhablarimiz ittifoqi shunday ekan. Abu Hanifa rahmatullohi alayh shu gapni aytar ekanlar, shunday qoidaga suyanadilar. umumiy narsani, hadiyasi bir narsani birov hadiya qildi, u umumiy edi va hadiya oluvchilar ko'p edi. O'sha narsa bo'linishi mumkin narsa edi. Mana masalan, hozir bir kishiga yetadigan 1 litr suvni 5 ta odamga berdi. Bu suv bu tarafdan hadiya bo'ldi. Oluvchilarga bo'linishi mumkin o'sha suv 200 grammdan 5 tasi. Endi bu tahoratga yetarli emas. Demi bo'linishi mumkin, bo'linishi ehtimoli bor umumiy narsani hadiyasi durust emas der ekan Abu Hanifa. Hadiya degan alohida kitob bor. Hadiya qilishlik tartib qoidalari aytilgan kitob shu e, kitobda aytilishicha, demak, e, birovga bir inson hadiya qilsa, hadiya aniq bir insonga bo'lish kerak va o'shinga qancha miqdorda tegishi ma'lum bo'lish kerak. Shunda hadiya hisoblanadi. sizlarga deb qo'ysa, u oladigan odamlarga kimga qancha tegishi haqida gap bo'lmasa, demak hech kimga tegmagan bo'ladi va bu hadiya durus emas. Hadiya qilingan bo'lmaydi bu suv. Hadiya qilinmagan bo'lsa, demak u odamlarga bu suv mulk bo'lmaydi. U suvni egasi bo'lmadi bu odamlar. Aslo. Demak, e, suvni egasi bo'lmagandan keyin bu odamda suvi yo'q ekan. Suvi yo'q bo'lsa tayammum sinmaydi. Qachon tayammum sinadi? Suvga ega bo'lib qolsangiz. hozir sizga berilgan suv e, aniq sizni o'zingiz adresingizga berilmadi, umumiy qilindi. Kimga tegishi ham noma'lum bo'lib qoldi. Sizlarga shu deb qo'ydi-da, shu suv sizlarga deb qo'ydi. Unda qaysi birimizga degan savolga javob yo'q-da. Bu, bu holatda endi demak, e, buni bergan hadiyasi durust emas, binobarin bu odamlarga bu suv tegmadi. Demak, bu odamlar tayammumi ham sinmaydi. Bu Abu Hanifani dalillari. shogirdlari ham mana shu holatda tayammum sinmaydi deydilar, lekin ular boshqacharoq dalil bilan aytyaptilar. Ular aytadiki, bir odam hadiya qilsa, mana shu holatda umumiy narsani ko'pchilikka aniq qilmasdan sizlarga deb qo'ysa, mana shu hadiya ham hadiya bo'laveradi degan shogirdlar. Va shu hadiyani olganlarga shu hadiya mulk bo'lib qoladi. Ega bo'ladilar ular, lekin ularga o'sha haligi aytganimizdek 1 litr suv bitta odam tahoratiga yetsa, 5 ta odamga berilsa, demak 200 grammdan tegadi bu suv. Demak, e, ulardan birontasini tahoratiga yetmaydi agar bo'linsa. Har birini tahoratiga yetmaydi bu. Yetmagandan keyin suv tegmagan deydi. Ozgina suv bo'lsa, yetmaydigan bo'lsa tayammum qilaveradi-ku. Xuddi shunaqa bu yerda ham tayammumdagi odamni bunday ozgina suv olishi bilan ozgina suvga ega bo'lishi bilan tayammumi sinmaydi. Lekin o'sha 5 ta odam siz tahorat qila qoling deb o'zlaridan bitta odamga izn bersalar, ana unda tushunarlik, endi bunda o'sha odamni tayammumi sinadi. Chunki u kishi tahorat qilganga yetadigan suvga ega bo'lib qoldida Qolgan 4 tayammumi sinmaydi. Ammo shu masalada Ya'ni 5 ta odamga sizlarga suv deb bersa, shu 5 odam siz qila qoling tahoratda, bittasiga izn bersalar, Abu Hanifa rahmatullohi alayh e, shu vaqtida ham o'sha izn durust emas deydi. Ya'ni u 5 ta odamga berilgan hadiya aniq aytilmagandan keyin adres. Hech qaysi ega bo'lmadi dedi-ku. O'zlari ega bo'lmay turib qanday birovga izn beradi, siz tahorat qila qoling deb. O'zlari ega bo'lmagan suvni birovga ular bera olmaydi. Demak, bu izin mumkin emas, demak bu hadiye durust emas edi. Demak, mana shu 5 ta odamni Hatta onlar Hatto ular bittasiga siz tahorat qila alayım desa ham o'sha odamni ham tayammumi sinmaydi, lekin tayammumi sinmaydi degan tahorat qilmaydi degani emas. Tahorat qilsa, u odam tahorat qilaveradi. tahorat bilan o'qiydi desa, o'zini haqqi, lekin tayammumi de deb hukm chiqarilmaydi uni. Chunki unga birov o'sha suudi egasi veriyken yok. Mana shu qoidaga binoan ziyodat kitobida bir qancha masalalar bor. Bir masala aytilyapti. Bir musofir odam tahorati yo'q. Yana kiyimida ya najosat tegib qo'ygan. U najosat bir tanga miqdoridan ko'proq. Ma'lumki, bir tanga miqdoridan ko'proq najosat tegsa, o'sha kiyim bilan namoz o'qib bo'lmaydi. Mana bu musofirda demak ikkita suvga muhtojligi bor. Birinchi, tahorat singan tahorat qilish kerak. Yana kiyimini ham yuvish kerak. Endi o'sha musofirni yonida odam bittasiga yetadigan suv bor. Yo tahorat qilganga yetadi, yo hali kiyim yuvganga yetadi. Nima qiladi? Bir qiziq masala ekan bu. Javob shu bo'lyaptiki, o'sha suv bilan tahorat qilmaydi. Kiyimni yuvadi. suv tugaydi, kiyim toza bo'ladi, suv tugagandan keyin u tayammum qilib namoz o'qiladi. Bu ammo ulamo shunaqa deyapti. Biz hayolimizga tahorat yetarli suv bo'lgandan keyin tayammum durust emas, tahorat qilish kerak deymiz u. Yo'q, u suvni ishlatadigan joyi turibdi bu yerda. Ya'ni kiyim pok bo'lish kerak. Ana shu poklikni ke ishlatadigan bo'lsa, suv tugab qoldi, demak tayammum qilishlikka bunga ruxsat suv yo'q. Tayammum qilib namoz o'qiydi, Taharat ishlatmaydi suvni, balki o'sha najasni yuvgan ishlatadi. Bu umumiy ulamolarning mazhabi ekan, ya'ni hammalar shuni aytar ekan, lekin Abu Yusufdan bir gapni Hasan rivoyat qilib aytadiki, yo'q, o'shanaqa bo'lsa, shu avvalgi masalani teskarisini aytadi. Tahorat qiladi, kiyimini yuvmaydi, o'sha suv bilan tahorat qiladi. Hammodning so'zi ham shudir. Hammod bu Hammod ibn Abi Sulaymon Imom Azam rahmatullohi alayhi Abu Hanifani ustozlaridan e, tobiinlardan bo'lgan kishi, juda ulug' ustaz, juda ko'p olimlar bu kishining huzurida ta'lim olib, u kishidan rivoyat qilishgan. Mana shu Hammod ham, demak, bir suv bo'lib, ki suv tahoratga yetadigan bo'lsa va shu odamning kiyimida najosat bo'lsa, u kiyimini yuvmaydi, tahorat bilan namoz o'qiydi. Chunki tayammumga ruxsat berganda Alloh taolo suv topolmasanglar degan. Oldida suv turibdimi, u bilan tahorat qilish kerak. Bu Abu Yusufni va e, demak Abu Hanifaning ustozi bo'lgan Hammodni ham so'zlari ekan. Hmm. Endi mana shu gapni dalilini aytadilar. Vajhuhu anna al-hadatha aghlad aghlad an-najasatayn. بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائزة في الجملة للضرورة ولا جواز لها مع الحدث بحال ولنا أن الصرف إلى النجاسة يجعله مصليا بطهارتين حقيقية وحكمية فكان أولى من الصلاة بطهارة واحدة ويجب أن يغسل ثوبه من النجاسة ثم يتيمم ولو بدأ بالتيمم لا يجديه وتلزمه الإعادة لأنه قدر على ماء ولو توضأ به تجوز به صلاته وإن وجد الماء في الصلاة فإن وجده قبل أن يقعد قدر التشهد الأخير انتقض تيممه وتوضأ به واستقبل الصلاة عندنا وللشافعي ثلاثة أقوال في قول في قول مثل مثل قولنا وفي قول يقرب الماء يقرب الماء من حتى يتوضأ ويبني وفي قول يمضي على صلاته وهو أظهر أقواله demak o'sha tahorat yo najosatni yuvishga ikkovidan bittasiga yetadigan suv bo'lsa avval tahorat qiladi debdilar Abu Yusuf va Hammad. Bularning gaplari shu dalil bilan aytilyaptiki, betahoratlik ikkita galiz g'alizrog'idir. Bu yerda kiyimga najosat deydi, bu ko'rinib turgan najosat. Inson betahorat bo'lganda ma'naviy najosat bo'ladi. Mana bu betahoratlik ikkita galiz g'alizrog'i, ya'ni kattarog'idir. Bunga nima dalilimiz bor? Shu dalil bilanki, masalan, kiyimga ozgina najosat tegib qolsa, yuvadigan suv topolmasa, o'sha najosat tekkan suv bilan namoz o'qish mumkin. Masalan, bir dirham, bir tanga miqdoridan ozroq joyga najosat tekkan bo'lsa va uni yuvadigan suv bo'lmasa, u kiyim bilan namoz o'qisa bo'ladi agar boshqa toza kiyim bo'lmasa. U kiyimni yechib yalang'och o'qishga ruxsat yo'q, balki o'sha najosat bor kiyim bilan namoz o'qisa bo'ladi. Ammo tahorati yo'q odam namoz o'qishi hech mumkin emas. Demak, e, ikkita e, najosatdan tahoratsizlik kattaroq najosat bo'lyapti. Tahoratsiz odam umuman namoz o'qib bo'lmaydi. Kiyimiga najosat tekkan odam umuman olganda namoz o'qisa bo'ladi. Ya'ni u najosat ozgina bo'lsa, yuvadigan joy suv bo'lmasa, boshqa kiyim bo'lmasa. Demak, kattaroq najosat bo'lgan betahoratlikni avval ketkizish kerak. Demak, bu odam tahorat olish kerak. Tahorat olib, haligi najosatdagi kiyimi bilan o'qsa bo'ladi. E, chunki bunga ruxsat bor, debdilar. Boshqa imkon yo'q bo'lsa agar. Lekin bizning dalilimiz, ya'ni Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi, Muhammad ibn Hasan rahimahulloh, ularning dalillari shuki, ya'ni nima dedilar bular? najosat yuvadi, tahorat o'rniga tayammum qiladi dedilar. Dalillari shuki, agar o'sha suvni u tahoratga ishlatmasdan najosat yuvishga ishlatsa, bu ish bilan bu odam ikkita tahorat bilan namoz o'qigan bo'ladi. Ya'ni kiyimi ham toza, o'zi tayammum qilishi bilan o'zi ham toza. Ammo tahorat ishlatadigan bo'lsa, o'zi toza-yu, kiyimi toza emas holda o'qishga to'g'ri keladi. Demak, e, bitta tahorat bilan, ya'ni kiyimini tozalab o'qigandan ko'ra, ikkita tahorat bilan, ya'ni kiyimini tozalamasdan faqat tahorat qilib o'qigandan ko'ra, ikkita tahorat bilan, ya'ni ham kiyimini tozalab, ham tahoratni o'rniga suv bo'lmagandan keyin tayammum qilib, e, bu hukmiy tahorat tushunamiz. Tayammum haqiqiy tahorat emas, hukmiy tahorat. najosatni haqiqiy tahorat qilib, ya'ni suv bilan yuvildi. Mana bu ikki tahorat bilan namoz o'qigan afzaldir. Shuning uchun ham demak o'sha yuviladi kiyimni, suv tugasa, demak tayammum qilinadi. Ikki u ham tahorat. Kiyim ham toza, o'zi ham toza. Lekin shu yerda bir e, nozik joyi bor ekan. Shu odam endi bu suvni kiyimni yuvgan ishlataman deb tayammum qilib olib, keyin kiyimini yuvsa bu tayammum durust emas. Chunki oldida suv turgan vaqtda tayammum qilyapti. Shuning uchun avval kiyimni yuvadi, ya'ni suv tugaydi, endi tayammum qilishga o'z-o'zidan e, majbur bo'ladi. Avval kiyimini yuvadi, suv tugashidan keyin tayammum qiladi. Agar avval tayammum qilib keyin yuvadigan bo'lsa, bu tayammum dürüst emas. E, kiyim ki keyin qayta kılıç qilish kerak. Chunki da tahoratga loyiq suv qarab turibdi-da, bu tayammum qilyapti. Bu mumkin emas. U suvni ishlatyapsin olsin avval. agar tahoratga yetadigan suv oldida turgan holda tayammum qilishi o'zi mumkin emasligini Demek Demak, bu suvni bor vaqtida tayammum qilishga haqqi bo'lmas ekan. Suvni tugatib olsa, tahoratga yetmaydigan darajada qolsa, unda endi tayammum qilish mumkin. Oh, yana yangi masala. Bu ko'p uchrashi mumkin bo'lgan masala. Bir odam namozda turgan holda suv topib qoldi. Tayammum bilan namoz o'qiyotgansiz. Aroqni bo'yda o'qiyotgan bo'lsangiz, siz namozingizda turganingizda ariqqa suv kelib qoldi. Mana siz suvga qodir bo'lib qoldingiz. Nima qilasiz shunda? Ya'ni namozingiz buziladimi? tayammumimiz buziladimi? Yangi tahorat olishingiz kerakmi? Yo shu namozingiz durust bo'lib qoladimi? Shu masala javobida aytilyaptiki, agar shu namozda turgan odamga suv kelib qolsa yo birov bir paqirda suv olib kelib qo'ysa oldingizga. Shu ish hali siz oxirgi tashahhudga o'tirmagan vaqtingizda bo'lsa. Qaday axira deymiz-ku. O'sha namozdan chiqadigan oxirgi o'tirishimiz, a attahiyot o'qib, salovatlar, duolar o'qib salom beramiz. Mana shu qaday axira, shu tashahhud o'qishlikka o'tirishingizdan avval, demak, tikka turganingizda, avvalgi rakatlarda suv kelib qolsa oldingizga. Bunday odamni tayammumi sinadi va o'sha suv bilan tahorat qiladi va namozni boshqatdan o'qiydi. Qayerga kelgan bo'lsa ham yangidan boshlab komil tahorat bilan o'qiydi. Bu bizning mazhabimiz. Shofiy bu to'g'rida Shofiydan 3 xil gap rivoyat bo'lib qolgan ekan. Ya'ni har xil gaplar Shofiy aytdi deb aytilgan ekanda. Bittasi shu mana gapimiz biz gapimizga muvofiq. Ya'ni u kishi ham demak namoz o'qiyotganingda suv kelib qolsa, tayammum bilan o'qiyotgan inson oldiga bu odam agar e, tashahhudni o'qib bo'lmagan bo'lsa, shu suv kelgan vaqtida namozi buzildi. Namozni demak tahorat bilan yangitdan o'qiydi. Bu bizning gapimiz Shofiy bu gapga qo'shilgan degan rivoyat bor ekan. Yana bir gapda suv unga yaqin qilinar ekan. O'sha bilan tahorat qilib, tahorat qilib namozini kelgan joydan davom ettiradi der ekan. Bu ikkinchi gap. Biz nima dedik? Tahorat qilib e, namozni boshidan o'qiymiz dedik. Imom Shofiyda tahorat qilib namozni kelgan joyidan davom ettiradi degan e, gap bor ekan. e, chi gaplari suv kelib qolsa ham namozida davom etaveradi. Ya'ni tayammumi sinmaydi, namozi buzilmaydi, namozini tugatib olaveradi. Namoz boshlagandan keyin suv kelsa. O'sha oldiga suv kelib tahoratga imkoniyat bo'lib qolsa degan ekan. Telefon o'chdimi? O'chdimi? Qo'ning yoningizda uxlayotganlarni uyg'otib turibdi. Siz uxlayapsizmi? حافظ يقول آه، السلام عليكم ووجهه أن الشروع في الصلاة قد صح فلا يبطل برؤية الماء كما إذا رأى بعد الفراغ من الصلاة وهذا لأن رؤية الماء ليس بحدث والموجود ليس إلا الرؤية فلا تبطل الصلاة وإذا لم تبطل الصلاة فحرمة الصلاة تعجزه عن استعمال الماء فلا يكون واجدا للماء معنى كما إذا كان على رأس البئر ولم يجد آلة الاستقاء ولنا أن طهارة التيمم انعقدت ممدودة إلى غاية وجود الماء بالحديث الذي روينا فتنتهي عند وجود الماء فلو أتمها لأتم بغير الطهارة وهذا لا يجوز وبه تبين أنه لم تبقى حرمة الصلاة وقوله أن رؤية الماء ليست بحدث فلا تبطل الطهارة قلنا بلى وعندنا لا تبطل بل تنتهي لكونها مؤقتة إلى غاية الرؤية ولأن المتيمم لا يصير محدثا برؤية الماء عندنا بل بالحدث السابق على الشروع في الصلاة إلا أنه لم يظهر أثره في حق الصلاة المؤداة للضرورة ولا ضرورة في الصلاة التي لم تؤدى فظهر أثر الحدث السابق وصار كخروج الوقت في حق المستحاضة ولأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل وذلك يبطل يبطل حكم البدل كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت demak shofiy nima deyaptilar Shofiy aytayaptilarki, namozda turganingizda tayammum bilan namoz o'qiyapsiz. Namoz boshladingiz. Namozni qayerida bo'lmang. Suv kelib qolsa oldingizga. Tayammum sinmaydi, namoz buzilmaydi, namoz davom ettiraverasiz dedilar. Mana shu gap e, u kishidan rivoyat qilgan gaplarning mashhurrog'i ekan. Dalil aytayaptilar shu gapga. Namozga tayammum bilan shuru qilib namozni boshlash durust bo'lgan edi. Ya'ni suv yo'qmi demak tayammum bilan boshladingiz. Durust namozingiz suvni ko'rib qolish bilan botil bo'lmaydi. Masalan, tahorat bilan namoz o'qiyotganingizda suv o'tib qolsa namozingiz buzilmaydi-ku. Tayammum bilan boshlashingiz durust edi, chunki suvingiz yo'q edi. O'sha boshlagan namozingiz ham suvni ko'rganda namoz buzilmaydi. Namozga kirganingiz, shuru qilganingiz to'g'ri bo'lgan va u buzilmaydi. namozdan keyin ko'rsangiz ham buzilmaganidek dedi. Ya'ni namozni o'qib bo'lgandan keyin suvni ko'rib qolsangiz, avvalgi o'qigan namozga shuru qilishingiz buzilmaganidek, chunki o'qib bitirib qo'ydingiz uni. Namozning ichida turganingizda ham namozga kirishingiz durust edi, to'g'ri edi. Suvsiz tayammum bilan kirdingiz, demak bu buzilmaydi. Bu Shofining gaplari. nimaga buzilmaydi? Chunki suvni ko'rish tahorat sindiradigan narsa emas-da. Tahorat sindiradigan narsalar nimalarligini bilamiz biz. Shulardan bittasi suvni ko'rib qolsang tahorat sinadi degan gap yo'q deyaptilar. Bu Shofi'ning gaplari. Bu yerda faqat suvni ko'rib qoldi xolos. Demak namoz buzilmaydi. Namoz buzilmagandan keyin namoz turibdimi? Demak takbir tahrim aytib namozni ichiga kirdingiz. Namozni hurmati deyiladi. Ya'ni sizga boshqa ishlar harom, faqat namoz siz deysiz. Demak, namozni hurmati sizni ojiz qiladi suv ishlatishlikdan. Namozda nima qiladi odam? Faqat namoz ishlarini qiladi. Namozni ichida tahorat qilmaydi. Bu namozni ichida o'zini rukunlarini bajaradi. Demak, e, men namozda turganim uchun bu suvni ishlata olmayman degan uzringiz bor. Garchi suvni ko'rsangiz ham. Demek siz garchi suvni suratda topsangiz ham ma'noda topmayapsiz ekanda, u suvni ishlatishga imkoningiz yo'q ekan. Namozni hurmati bor, undan chiqib keta olmaysiz. Bu xuddi shunga o'xshaydiki, quduqning ustida turibsiz, ichida suv bor tartu tortib oladigan asbob yo'q, arqon yo'q. Shunda siz tayammumingiz buzilmagani kabi namozni ichida turgan vaqtingizda kelib qolsa, u suv siz namozdan chiqib ketish haqqingiz yo'q. Chunki namozingiz buziladigan bir yo'q Namazı doğru başla to'g'ri boshlagansiz. Namozdan chiqolmaganingizdan keyin usulni ishlata olmaysiz. Suvni ishlata olmaganingizdan keyin tayammumingiz durust bo'ladi. Bu Shofiyning dalillari bo'ldi. Biz nima dedik? Suvni ko'rdingizmi, namozingiz buziladi. O'sha bilan tahorat qilasiz, yangi namoz o'qiysiz boshidan deb aytdik. O'sha boshlagan namozingizni boshqa o'qiysiz. Dalilimiz tayammum bilan ham tahorat bo'ladi. Tayammum qilsak tahorat qilgan bo'lamiz agar suv topolmasak. Faqat bu tayammumning tahorati suv topilishgacha degan chegaragacha cho'ziladi xolos. Suv topildimi? Bu hadisda ham keldi. Hadisda aytdilar, modomiki suv topmasang 10 yilgacha tayammum bilan tahorat qilaverasan dedilar-ku. 10 yil bo'lsa ham agar. Demak, suv topilgan vaqtida o'sha tahorat tayammum bilan bo'lgan tahorat tugaydi. Suv topilib qoldi-yu namozda turganingizda. Demak, sizning tayammum bilan bo'lgan tahoratingiz sinib qoldi shu yerda. tayammumiz sinib qoldi. Demak, singandan keyin ham namozingizni o'qiysiz, demak namozingizni betahorat tugatibsiz. Tahorat bilan boshladingiz, ya'ni tayammum tahorat bilan. Suv topilgandan keyin u ketdi, demak betahorat tugadi namoz. Namoz bo'lmadi ya'ni. Bu durust emas. Bundan ma'lum bo'ldiki, namozni hurmati qilgan yo'q edi. Ya'ni namozdagi haromlik, namozda boshqa ishlar qilish harom. Allohu akbar deb takbiri tahrima aytganimizda hamma ishni o'zimizga harom qilamiz. Jumladan e, suv tashishni ham, tahorat olishni, ovqat yeyishni, birovga gapirishni, dunyoga har qanaqa muomala, namozni fe'llaridan boshqa har qanaqa ishni qilish harom bizga. Ana shu haromlik qolmadi bizni tahorat singandan keyin namoz botil bo'ldi. Namozdan chiqib ketdingiz, endi siz tahorat qilishingiz kerak. Namozni davom ettiraverishga haqqi yo'q bu inson. Endi Shofiy aytayaptilar-ki, suvni ko'rib qolish degani tahorat sindirmasdi-yu deb aytdilar. tahoratsizlik emasda tahoratsizlik nima qon kelishi yel kelishi uxlab qolish kabi narsalar tahoratsizlik edi suvni ko'rib qolish ularning qatorida yo'q ku demak tahorat botil bo'lmaydi bu yerda degan gaplar bor edi biz aytamiz balli xuddi shunday bizda ham bizning nazrimizda ham suvni ko'rib qolsa tahoratsizlik bo'lmaydi balki suvni ko'rib qolganda tahorat tugaydi bor tahorat tugab qoladi tayammum bilan qilgan tahoratingiz tugaydi suvni ko'rishingiz bilan. Ya'ni suvga qodir bo'lsangiz. Nimaga? Chunki sizni bu tayammum bilan qilgan tahoratingiz suvni ko'rguncha degan chegaralar chegarasi bor edi. Suv topa olmasanglar dedi Alloh. Suv topib qoldingizmi? Demak, siz tahoratingiz, tayammumingiz tahorati tugadi. Tayammumingiz tugadi. Chunki tayammum qilgan odam suvni ko'rishlik bilan tahoratsizga aylanib qolmaydi. Ya'ni bu odam tahoratsizga aylanadi-yu, suvni ko'rganligi bilan emas, uni tahorati ketishi. Balki u namozdan avval o'z tahorati ketgan edi. Suv topolmaganidan tayammum tahorati o'rniga o'tib turuvdi-da. Avval ketgan tahoratsizlik bor edi. Tahorat avval ketuvdi. Lekin o'sha tahorat ketganligini asari mana bu avval o'qigan namozlarida, o'sha tayammum bilan o'qigan namozlarida ko'rinmaydi. Ya'ni Tahorat namoz o'qishingiz farz, tahorat qilay desangiz suv yo'q, tahoratingiz singan, nima qilasiz? Tayammum qilasiz, namoz o'qiysiz, o'qib bo'ldingizmi? Endi o'qib bo'lgan namozingizdan keyin suv ko'rib okuyen avval o'qigan namozlaringizdagi tayammum bilan qilgan namozlaringizni ham boshqa o'qing, mana endi suv topdingiz deyilmaydi. ammo endi o'qiyotgan namozingiz Hazır hozir namozda turibsiz, shu yerda suvni topib olsangiz, suv kep qoldi oldingizga. Bunda albatta endi sizda nochorlik yo'q endi, endi suv ishlatishga haqqingiz bor, imkoningiz bor. Demak, u avvalgi betahoratligingiz endi shu yerda ko'rinadi. Hozir tahoratingiz sindi demayapmiz. Avvalgi singan tahorat suv yo'qligi uchun ko'rinmay turuvdi, tayammum o'tib turuvdi. Endi mana bu yerda o'sha tahoratsizlik hozir ko'rindi deyiladi. Bizning mazhabimizning gap. Bu xuddi shunga o'xshaydiki, mana mustahoza e, bir doim qon kelib turadigan bir ayol yo erkak bo'lsin, doim tahorat tushib turadigan odam zaruriy tahorati bo'lardi. Ya'ni tahorat qilsa, shu odam bir vaqt namozni ichida qancha namoz o'qisa bo'laveradi. Masalan, peshinga tahorat qilib, asr kirguncha, peshin vaqti chiqquncha peshin namozini ham, nafil namozlarini ham o'qisa, Qur'on ushlasa bo'laverardi. Holbuki u hali tahorat tugatmay turib, yana qon kelgan edi. o'sha tahoratsizligi ko'rinmas edi. To namoz vaqti chiqquncha tahoratli deb hisoblardik-ku. Ammo o'sha vaqt chiqib ketsa, tahorat sindi deb aytardik. Peshinga qilgan tahorati peshin vaqti chiqib ketishi bilan sinadi. Ungacha o'zi agar tahorat sindirmagan bo'lsa, tahorati joyida turaveradi. Holbuki uni tahorati hali tahorati bitmay turib, yo tahorat qilib bo'lishiga ketgan edi. O'sha tahorat ketganligi ko'zga ko'rinmay turdi. Vaqt chiqishi bilan ko'zga ko'rindi. Bu tayammumda ham tahoratsizlik suv yo'qligidan tayammum bilan e, hukmiy tahorat qildik biz. Bu tahoratsizlik suv ko'ringuncha, suv topgunimizcha yuzaga chiqmay turadi. Suv topdikmi, o'sha avvalgi tahoratsizlik yuzaga chiqyapti. Suv topganimizda tahorat ketib qolayotgani yo'q. Mana biz shuni aytmoqchimiz deyaptilar. Bu shunga o'xshaydiki, e, bu odam demak namozda turibdi, suvni ko'rib qoldi. tayammum bilan namoz boshlovdi. Tahoratni o'rin bosari bilan namoz boshlovdi. Endi asl tahorat suv bo'lgandan keyin o'rin bosari bilan emas, asli tahorat bilan tahorat qilib namozini boshqatdan o'qisin deyapmiz. Demak, asl suv topilganda uni badali o'rin bosari bo'lgan tayammum o'zini kuchini yo'qotib qo'yar ekan. Bu shunga o'xshaydiki, taloq bo'lgan ayol idda o'tiradi. Idda o'tiruvchi ayol ikki xil bo'ladi. Yo hayz ko'ruvchi, yo hayz ko'rmaydigan. Hayz ko'rmaydigan ayollarning iddasi 3 oydir. Taloq olganidan 3 oydan keyin u odamning iddasi tugaydi, boshqa erga tegishi mumkin. Ozod ayol bo'ladi, boshi ochiq bo'ladi. Hayz ko'ruvchi ayolning e, iddasi 3 hayzdir. E, ya'ni 3 hayzni taloq bo'lgandan keyin 3 hayz ko'rgandan keyin 3 marta undan keyin u boshi ochiq ayolga aylanadi. Bu hukm ma'lum. Endi bir odam, bir ayol haloq iddasida o'tirganda u hayz ko'rmasin. Demak, 3 oyni sanayotdi. 1 oy o'tdi, 2 oy o'tdi deb sanayotgan vaqtida endi u hayz ko'rib qolsa, endi iddani hayz bilan davom ettiradi. Endi oy o'tmay qoladi. Chunki haqiqiy idda 3 hayz deb aytilgan edi-da. U hayz ko'rmagani uchun 3 oy uni o'rniga o'rin bosardi. asli e, hayz ko'rgandan keyin demak bu o'sha 3 hayz bilan iddasini tugatadi. Xuddi shunga o'xshagan e, haqiqiy tahorat suv bilan bo'lardi. Bu suv yo'qligi uchun tayammumga ruxsat berildi. Suv topilib qo'yandan keyin u tayammumni vaqti tugaydi va endi tahorat bilan e, ibodat qilishimiz kerak bo'ladi. Bizning masala shu asosga qurilgan. Demak, namozda turganingizda hali tashahhudni o'qib bo'lmay turib, tashahhudni o'qib bo'lmay turib undan avval demak, qaysi vaqtida namozda ichida qayerida bo'lmasin, suvni ko'rib qolsangiz, tayammum qilib boshlagan namozingizda. Namozingiz buzildi. Siz tahorat qilasiz va shu namozingizni qayta yangitdan boshidan o'qiysiz dedik. Endi keyin bo'lsa-chi, agar tashahhudni o'qib bo'ldingiz, namozni o'qidingiz to'la, at-tahiyotni o'qib bo'ldingiz, abduhu va rasulihga yetdingiz, uni ham o'qib bo'ldingiz. Ana shundan keyin suvni ko'rib qoldingiz. Unda qanday masala aytiladi? Shuni aytyaptilar endi. وإن وجده بعدما قعد قدر التشهد الأخير أو بعدما سلم وعليه سجدة السهو وعاد إلى السجود فسدت صلاته عند أبي حنيفة ويلزمه الاستكبار وعند أبي يوسف ومحمد يبطل تيممه وصلاته تامة وهذه من المسائل المعروفة بالإثنى عشرية والأصل فيها أن ما كان من أفعال المصلي ما يفسد الصلاة لو وجد في أثنائها لا يفسدها إن وجد إن وجد في هذه الحالة بإجماع بين أصحابنا مثل الكلام والحدث العمد والقهقهة ونحو ذلك وعند الشافعي تفسد بناء على أن الخروج من الصلاة بالسلام ليس بفرض عندنا وعنده فرض على ما يذكر Demak, tayammum qilib namoz o'qigan odam namozini o'qidi, tashahhudni ham o'qidi, oxirgi ahirede, oxiradagi oxirgi tashahhudni o'qidi. Demak, 4 rakatli namoz tör 4-rakat tashahhudni ham o'qidi. Undan keyin suv topib qoldi, suv kelib qoldi onu oldiga. Bu bitta holat. Ikkinchisi, u tashahhudni o'qib, salovatlarini okuydu duolarini salom ham berdi. Namoz tugatdi-yu, yo tashahhudni o'zidan keyin salom berdi. Bo'yinida sajda sahv bor edi. Namozida bir sajda sahv lozim bo'lgan ish qilib qo'ygan edi. Salom berdi va salomdan keyin sajda sahvga sajdaga ketdi. Tashahhuddan keyin bo'lyapti bu ish. Mana shu vaqtida suv kelib qolsa, agar uni oldiga suv topilib qolsa, imom Abu Hanifani nazarlarida namoz buziladi. Demak, tashahhuddan keyin suv topilib qolsa ham, modamiki namozdan chiqib ketmagan ekan o'zining ixtiyori bilan, namoz ichida o'tirgan vaqtida suv kelib qolsa, uni oldiga namoz buziladi. Hatto salom bergandan keyin ham sajdaga sahv qilayotgan vaqtda suv kelib qolsa ham namoz buziladi. Bu Abu Hanifaning gaplari. Demak, namozni yangitdan boshlash kerak. Shogirdlari Abu Yusuf bilan Muhammad bo'lsa, namozi buzilmaydi. Tayammumi buziladi der ekanlar. tayammumi botil bo'ladi-yu, namozi kamil bo'ladi. Ya'ni namoz o'qigan hisoblanib qoladi bu odam. Lekin endi tahoratliman demaydi, suv ko'rgandan keyin tayammumi buzilgan bo'ladi. Endi bu yog'iga tahoratli ish qiladigan bo'lsa, yana namoz o'qigan bo'lsa, yangidan tahorat bilan namoz o'qiydi. Bu gaplar e, masoil isno ashariya degan e, shunday nom bilan tanilgan masalalar ekan. Ya'ni bir 12 ta, 10 nechta bir masala bor ekan. shu masalalarda o'sha tayammum sinadi, namoz buziladi, buzilmaydi degan mashhur masalalar bor ekanda. Ana shu masalalardan biri shu. Ya'ni tayammum qilib, namoz o'qib, e, tashahhudni o'qib bo'lgandan keyin suv kelib qolsa namoz buziladi, buzilmaydi. Imom Abu Hanifa buziladi dedilar, boshqatdan o'qi dedilar. Shogirdlari bo'lsa, "Yo namoz bo'ldi, tayammumi o'zi tugadi" dedilar. Endi bu yog'ida betahoratga aylandi dedilar. Bu o'sha 12 ta masala. Bu 12 ta masalani hozir aytamiz, yana o'z o'rnida tafsiloti bilan ham aytiladi inshaalloh. Namoz kitobini salatda inshaalloh aytilar. Bu masalalardagi qoida shuki, namoz o'qiyotgan odamning fe'li bor. Shu fe'l bilan namoz buzilishi mumkin. Masalan, namozning ichida bir odam gapirib yuborsa, bu odamning fe'li bu. namoz buziladi. Namozning ichida birov kul varsa, namoz buziladi va tahorati ham sinadi. Agar birov eshitadigan darajada kulsa. Mana shunga o'xshagan namozning ichida topilsa namozni buzadigan namoz o'quvchining fe'llari bor. Ana o'sha fe'llar namozning ichida emas, tashahhuddan keyin bo'lsa o'sha fe'llar. Bunda ba'zi fe'llar bor, namozni buzmaydi, ba'zilar buzadi. Demak, o'sha tashahhuddan keyingi holatda bir odam kül varsa, yo bir odam gapirib yuborsa, yo birovga salom berib yuborsa, mana unda nima bo'ladi masalan javob. Ammo o'sha tashahhuddan avval shu ishlarni qilsa namozi buzilishi aniq edi. Tashahhuddan keyin bo'lsa bu vaqtida o'sha ishlar namozni buzmaydi. Bizi ulamolarimiz bunga ittifoq qilgan. Demak, tashahhuddan keyin birov salom berish o'rniga "Ey falonchi" deb gapirib varsa, namozi namoz bo'ladi. Namoz buzilmaydi. Yo qasdan tahoratini sindirsa, tashahhuddan keyin salom bermagan namozda turgan holda namoz buzilmaydi. Yo kulib tashahhuddan keyin namoz buzilmaydi. Va shunga o'xshagan. Endi Imom Shofiy bo'lsa, yo tashahhuddan keyin hozirgi ishlarni agar qiladigan bo'lsa birodar, Abduhu va Rasulullohdan keyin hozirgi o'xshagan ishlarni qilsa namoz o'quvchi namozi buziladi der ekanlar. Bu gap ixtilofli bo'ldi. Biz mazhabimiz bilan Shofiy mazhablari farqi shuki, Shofiyni nazarlarida, Shofiyni nazarlarida namozdan salom bilan chiqishlik farz. Bizning mazhabimizda salom farz emas. Salom bilan chiqish farz emas, vojib deyilgan. U kishida farz, bizda farzdan quyi maqomda aytildi. Demak, e, salom bilan chiqmay birov namozda tashahhud o'qigandan keyin gapirib yuborsa, hali salom farzini qilmaganligi uchun bu odam demak namozning o'rtasida gapirgan hisoblanadi. Demak namozi buziladi, deyapti. Bu Shofiyning gapi. Biz yo tashahhud o'qib bo'lgandan keyin namoz bitgan bo'ladi endi. Salom bilan chiqmasdan chiqib ketgan odamni ham namozini namoz deb hisoblaymiz biz. Gap bilan chiqib ketadimi yo boshqa. Ha Imom Shofiy farz der ekanlar. Bu inshaalloh o'zining joyida zikr qilinadi. Nima uchun bu kishi farz deganlari ham aytiladi. Demak, bu hozir aytganimiz insonni fe'li haqida ketyapti. Siz namozni ichida gapirib yuborishingiz haqida ketyapti. Bitta misolni gapirib yuborish haqida olaylik shu misolni. Sizlar osonroq yodingizda qolsin. Namozni ichida gapirib yuborsangiz, namoz buziladi. tashahhudni o'qib bo'lgandan keyin hali salom bermay turib gapirib yuborsangiz namozingiz buzilmaydi. Bu sizni qiladigan o'zingiz xohishingiz bilan qiladigan ishingizda bu. Lekin shu namozingizning ichida sizga aloqasi yo'q ish bo'lib qolishi mumkin. Mana siz tayammum bilan namoz o'qiyapsiz, birov bir paqirda suv olib kelib qo'ydi oldingizga. Mana bunga sizni fe'lingiz emas bu. Bu ham namozingiz ichida bo'ldi. Haligi ham namozingiz ichida bo'ldi, haligi gapirib yuborishingiz. U sizni fe'lingiz bilan bo'ldi, Mana bu sizga aloqasi yo'q ishlar bor. Yana boshqa shunga o'xshagan misollar ko'p keladi. Demak, ana shu to'g'rida endi masala aytyaptilar. Va amma ma laysa min fi'lil musalli بل هو معنى سماوي لكنه لو يعترض في أثناء الصلاة يفسد الصلاة فإذا وجد في هذه الحالة هل يفسدها؟ قال أبو حنيفة يفسدها وقال أبو يوسف ومحمد لا يفسدها وذلك كالمتيمم يجد ماء والماسح على الخفين إذا انقضى وقت مسحه والعاري يجد ثوبا والأمي يتعلم القرآن وصاحب الجرح السائل ينقطع عنه السيلان وصاحب الترتيب إذا تذكر فائتة ودخول وقت العصر يوم الجمعة وهو في صلاة الجمعة وسقوط آه، وسقوط الخف عن الماسح عليه إذا كان واسعا بدون فعله وطلوع الشمس في هذه الحالة لمصلي الفجر والمومي إذا قدر على قيام والقارئ إذا استخلف أميا والمصلي بثوب فيه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولم يجد ماء ليغسله فوجد في هذه الحالة وقاضي الفجر إذا زالت الشمس والمصلي إذا سقط الجبائر عنه عن برء وقضية الترتيب ذكر كل واحدة من هذه المسائل في موضعها وإنما جمعناها اتباعا للسلف وتيسيرا للحفظ على المتعلمين iborasilarda ham xuddi shunaqami kitobi borlar farqi yo'qmi ومن مشايخنا من قال إن حاصل الاختلاف يرجع إلى أن خروج المصلي من الصلاة بفعله فرض عند أبي حنيفة وعندهما ليس بفرض ومنهم من تكلم في المسألة من وجه آخر Xo'p, demak, namoz o'quvchini fe'lidan bo'lmagan narsalar, samoviy ma'nodagi narsalar bo'lib qolsa, ya'ni Allohning xohishi bilan insonni o'zi qilmagan boshqa ishlar bilan namoz o'rtasida shunaqa bir holatlar sodir bo'lsa, buni misolidan hozir yaxshi tushunamiz. Ana shu narsalar namozning o'rtasida bo'lib qolsa, hali tashahhudni o'qib bo'lmay turib, unda namozni buzadi. Endi tashahhudni o'qib bo'lgandan keyin o'sha narsalardan birontasi bo'lib qolsa, namozni buzadimi? tashahhudni o'qib bo'lgandan keyin topilib qolsa ham namozni buzadi dedi Abu Hanifa. Abu Yusuf bilan Muhammad tashahhuddan keyin topilsa namoz buzmaydi dedi. Nimalar ular? Birinchisi hozir biz aytayotgan misol. Ya'ni tayammum bilan namoz boshlagansiz, suv topib oldingiz namozingiz ichida. Namozingiz ichida bo'lsangiz buziladi aniq. Namozni boshqa o'qiysiz tahorat qilib. Tashahhudni o'qib bo'lganingizdan keyin topsangiz namoz buzilmaydi. Abu Yusuf bilan Muhammadning nazdida. Abu Hanifa tashavvud o'qiganingizdan keyin bo'lsa ham namoz buziladi dedi. Ikkinchi misol. Mana mahsizga masx tortib yuruvdingiz. Ya'ni tahorat qilib masxni kiygansiz, masx tortasiz, bir kecha va kunduz tortsak bo'laveradi masxda. Tahorat singandan tortib bir kecha kunduzgacha oyog'imizni yuvmasdan tahorat qilganimizda masx tortaveramiz. Bu masalani bilamiz. Ana siz masx tortib namoz o'qiyapsiz. namozni o'qib bo'lganingizdan keyin siz mast tortganingizga bir sotka bo'lib qoldi. Hali salom berishingizga ulgurmasdan to'g'ri kelib qoldi. Demak, siz namozning ichida turganingizda maqsadingiz muddat tugab qoldi. Ana shu agar siz tashahhud o'qimay turib tugab qolsa, namozingiz boshqa o'qiysiz, ayog'ingiz yo'q. Yangitdan o'qiysiz. Ammo tashahhudni o'qib bo'lgandan keyin bo'lsa, Abu Hanifa namoz buziladi derkanlar, boshqa o'qiysan derkanlar. Abu Yusuf bilan Muhammad yo'q. Tashahhuddan keyin bo'lsa, namoz buzilmaydi der ekanlar. Yoki bir odam kiyimi yo'q bo'lsa ham namoz o'qish kerak. Masalan, bir musofir kiyimini yechib, cho'milib chiqdi deylik. Shungacha kiyimini shamol uchirib ketdi. Namoz o'qish kerak. Nima qiladi? Yalang'och namoz o'qish mumkin emas, lekin o'qish kerak shu. O'tirgan holida, sajda qilmagan holda ishora bilan o'qiydi. Iloji boricha yig'ishtirilib o'qish kerak. ana shunday o'qishga buyurilgan. Shu namoz namoz hisoblanadi, modamki kiyim bo'lmasa. Ana shunaqa qilib namoz o'qiyotgan joyda shamol o'sha kiyimni qayta olib kelib qo'ydi. Nima bo'ladi? Shu odam namozni o'rtasida shu bo'lsa, voqea demak kiyimini kiyib yangitdan namoz boshlaydi. Tashahhud o'qib bo'lgandan keyin kelib qolsa bu kiyim bu odam yana yangitdan namoz o'qiydi. Abu Hanifa nazdida, ya'ni bu, bu holatda ham boshqa o'qish kerak. Abu Yusuf bilan Muhammad yo'q, tashavvuhdan keyin bo'lsa namozni o'qigan namozi namoz deb aytadilar. Ya uchinchi misol bir omiy odam mana bir kitobdan dalil bo'lar ekan shu ba'zi odamlarni namozga da'vat qilganimizda e, Qur'onni o'qishni bilmasam, duolarni o'qishni bilmasam, namoz o'qigim keladi. Avval o'rganay, keyin namoz boshlayman dedilar. Bu xato ekan. Namoz farzmi? O'sha vaqtgacha agar shu Qur'on, islom namoz ta'limi olmagan odamlar bo'lsa, farz bo'lgandan namozni o'qirish kerak ekan, ularga qiroat farz bo'lmas ekan. U omiy uchun to o'rganib olguncha. O'rganib olgunicha yo xato o'qsa xato o'qib tursin. Ammo davomli o'rgansin buni. E, yo hatto hech ham qiroati bo'lmasa ham o'sha tikka turib namozini o'qiradi shu odam. Indamay turadi-da, chunki bu soqov, bu qiroati yo'q. qiyomda turganda qiroat qilmasdan namozni o'qiladi. Demak, namoz o'qimaslikka omiylik ham bunaqa bahona bo'la olmas ekanda. Men bilmasam degan gap o'tmas ekan. Biz unday odamlarga e, odatda aytamizki, sen jamoatga chiqqin, imomni o'qigani seni o'qiganing deymiz. Bu to'g'ri. olmagan yerda ham o'qish kerak ekan. O'sha qiroat qila olmasa yoki qiroat xato bo'lsa ham. Ana shunday bir odam e, qiroatni bilmasdi. Namoz ichida Alloh berdi, qiroatni bilib qoldi. Bir rakatini o'qidi. Ikkinchi rakatda qiroatni bilib qolsa nima qiladi? Ikkinchi rakat qiroat bilan o'qimaydi. Namozni buzib boshidan yangitdan qiroat bilan o'qiydi. Agar tashahhudni o'qib bo'lgandan keyin qiroat unga ma'lum bo'lib qolsa, Alloh berib o'qishlikka qodir bo'lib qolsa. Tashahhudni o'qib bo'lgandan keyin bo'lsa ham namozini boshqa o'qiydi Imom Abu Hanifa gaplari. Shogirdlari bo'lsa, yo tashahhuddan keyin bo'lsa, u namozni o'qib bo'lgan bo'ladi. u namozni boshqa o'qishi shart deydi. Yoki 3-chi misol, ya'ni 3-chi bu 4-chisimi? Misol bir odamni doim chakkillab oqib turadigan yarasi bor. Qon oqib turadi, yiring oqib turadi. Demak, bu odam tahoratini qilib namozini o'qiyveradi, sohibi uzr bu. Lekin namozning o'rtasida shu to'xtab qoldi. oqmay qoldi. Mana shu odam endi tahoratini kamol qilib, avval nochor tahoratda o'qiyapti, endi kamol butun tahoratini namoz namozni boshqa o'qiydi. Tashahhuddan keyin bo'lsa, ustoz bilan shogirdlar o'rtasida haligi ixtilof bor. Ya'ni Abu Hanifa boshqa o'qiydi deydi, Abu Yusuf Muhammad bo'laveradi tashahhuddan keyin namoz tugagan bo'ladi, deydilar. Yo ya, yana bir holat, sohibi tartib foitani eslab qolsa, sahibi tertib bu namozni hech qazo qilmay davomli ravishda o'z vaqtida o'qigan odam namozda tartib egasi. Betartib odam emas u. Ola namoz emas u deb shunaqa bir maqom bu. Har bir musulmon sohibi tartib bo'lishimiz kerak. Bir odam 6 vaqt namozni o'qimasa, bu sohibi tartiblikdan chiqadi. Masalan, hushdan ketib qoldimi, uxlab qoldimi bir ikki soatga yo shunga o'xshagan. Yo o'sha johilligi uchun o'qimadimi, sohibi taqdir emas. 6 vaqt namozni qazo qilmagan inson, ya'ni bir umr davomida emas, paydarpay 6 vaqt namozni qazo qilish haqida ketyapti. Namozxonsiz namoz o'qib yurasiz va 6 vaqt namozni o'qimadingiz. Bugun bomdodda o'qimadingiz, ertaga ham bomdodda o'qimasangiz, o'rtada 5 vaqt va ertagalik bomdod bilan 6 vaqt. Shu inson sohibi tartiblidan chiqadi. unday bo'lmasa, ya'ni zimmangizdagi qazo 6 vaqtdan oz bo'lsa, bir yotib qolib, namoz o'qiy olmaydigan holatda bir vaqt namozni o'qimay qoldingiz yo ikki vaqt yo to'rt vaqt namoz o'qimay qoldingiz. Va siz vaqtidagi namozni boshladingiz. Hozir boshingizga kelgan namoz. Namozda turgan vaqtingizda, "Ey, men anov peshinda o'qimadim-ku" degan gap eslasangiz, Mana shu eslashingiz agar namozning ichida bo'lsa, namozingiz buzildi, siz boshqatdan endi o'sha peshimni qazosini o'qiysiz, keyin asrda, asrda bo'lsa voqea o'qiysiz. Lekin shu eslashingiz tashahhuddan keyin bo'lsa, unda peshiningiz hali o'qiyotgan asr namozingiz Abu Hanifa nazarda yana buzildi. Siz e, peshinni boshqa o'qiysiz, ya'ni peshinni o'qiysiz, qazosini, keyin asrni boshqa o'qiysiz. Abu Yusuf bilan Muhammad Yo, tashahhuddan keyin eslab qoldi, hozirgi o'qigan namoz namoz der Bu demak sohibi tartibga aytilgan gap ekan. Endi birov unaqa bo'lmasa, ya'ni zimmasida 10 ta namoz turgan bo'lsa, bu odam 10 ta namozni qazosini o'qiguncha hozirgi vaqtdagi namoz ham qazo bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun esingizda turgan holda ham bu holatda vaqtidagi namoz o'qilaveradi. Yana bir misol. Juma kunida jumada turgan vaqtingizda asr vaqti kirib qolsa. Mana bu endi kam sodir bo'lar, lekin bo'lishi mumkin. Masalan, havo shunaqa aynidiki, birovda soat yo'q, insonlar bilmadi juma kirganini. Juma endi, ya'ni peshin vaqti endi kirdi deb asrga yaqin juma o'qishyapti-da. Jumaning ichida turgan vaqtlarida peshin vaqti chiqib ketdi, asr vaqti kirib qoldi. Mana shu holatda ma'lumki, jumaning qazosi yo'q. Agar siz jumani o'qimay peshinda ham o'qimay, jumani ham o'qimasangiz, peşin vakti chiqib ketsa, siz jumasining qazosini o'qimaysiz, peshinda qazosini o'qiysiz. Demak, juma o'qiyotganingizda asr vakti kirib qolsa, jumani bir qismi asr vaqtida o'qilgan bo'ladi, qazo qilib o'qilgan bo'ladi, qazo qilib juma o'qilmaydi. Demak, siz peşin o'qishingiz kerak bo'ladi. Cuma o'zini vaqtidan keyin juma o'qishlik mumkin emas. Mana shu holat demak siz namozda turganingizda juma vaqtida e, juma o'qiyotgan vaqtingizda hali tashahhudni o'qimasdan turib bo'ladigan bo'lsa, tashahhudni o'qimagan holingizda undan avvalroq asr vaqti kirib qoladigan bo'lsa, nima bo'ladi? E, Sizi bu jumangiz botil bo'ladi. Demak, siz peshinni qazosini o'qishingiz kerak bo'ladi. Ammo jumani tashahhudini ham o'qib bo'lganingizdan keyin asr vaqti kirib qolsa, Abu Hanifa bunda ham shu masalani hukmi deydilar. Abu Yusuf bilan Muhammad yo tashahhuddan keyin bo'lsa, juma tugagan bo'ldi, endi peshinni boshqa o'qish shart emas deydilar. Ha, yo yana bir masala. Bir kitob o'qiyotganimiz tahorat kitobini o'qiyapmiz. o'qiyotgan faslimiz tayammum fasli. Lekin biz aytayotgan masalalar butun namoz haqida ketyapti. Ya'ni bu kitobda shunaqa bir e, hozir bir 2 oydan beri tayammum o'qiyapmiz. Haftalik darsni hisobini olsak. E, lekin tayammumni o'zini o'qimayapmiz biz. Tahoratni boshqa jihatlarini ham Mana hatto namozda juda kam sodir bo'ladigan masalalar ham aytilyapti-da. Alloh rahmat qilsin bu musannif Shunaqa hamma masalani o'zini o'rnida aytib o'tish odatlari bor ekanda. Biz inshaalloh ayni masalalarga kitobi salatni namoz kitobini o'qiganimizda tafsiloti bilan kelamiz. Lekin bu yerda yana aytib o'tyaptilar shuni. Mana yana bir masala. Bir odam e, tahorat qilib oyog'ini yuvib, mahsini kiydi va ayog'iga mahsiga mahs tortib yuribdi. Mumkin-a? Bir kecha kunduzgacha, musofir bo'lsa 3 kecha kunduzgacha. ana shu mahsi kattaroq ekanda bu odam atay emas u shunday masi chiqib ketdi oyoqdan shu namozni ichida bo'ldida shu ish go'yo namozni ichida e, mahsi oyoqdan chiqib ketib qoldi nima bo'lardi tahorat sinardi-yu, oyoqni yuvish kerak bo'lardi agar mahsi oyoqdan chiqib ketsa siz atay qilmadingiz bu yerda gap u o'zi kengligidan shunday chiqib ketdi oyog'ingizni tortayotganingizda mahsi qolaverdi oyog'ingiz chiqib ketdi-da go'yo Mana bu ham agar namozning o'rtasida bo'lsa, demak siz namoz buzildi, boshqa o'qiysiz, yangi tahorat olib, oyoqingizni yuvib, ya'ni. Yo tashahhuddan keyin bo'lsa, Abu Hanifa boshqa o'qiysiz deydi, Abu Yusuf bilan Muhammad o'sha namoz bitta deydi, bo'laveradi deydi. Yo yana bir misol. O'sha tashahhuddan keyin bomdod to'qiyapsiz. Tashahhudni ham o'qib bo'lganingizdan keyin kun chiqib qoldi. Tashaffuddan keyin kun chiqdi. Hali salom berib ulgurmadingiz. Abu Hanifa bu bomdoting bo'lmadi, endi sen kun ko'tarilgandan keyin bomdotni qazo qilib o'qiysan dedi. Abu Yusuf bilan Muhammad yo namozni o'qib ulgurding. Namozing namoz deb aytadi. yoki bir odam kasal turib o'qiy olmaydi, o'tirib ham o'qiy olmaydi, ruku sajda qila olmaydi, imo bilan o'qish kerak shu odam. Shunaqa kasal. Shu tashahhudni o'qib bo'lgandan keyin o'nglanib qoldida, o'rnidan turishga qodir bo'lib qoldi. Abu Hanifa boshqa o'qigan, boshidan butun namoz o'qidi dedi. Abu Yusuf Muhammad yo tashahhuddan keyin bo'ldi, namozing bituvdi endi. Keyingi namozni o'sha o'rnidan turib o'qirasan der ekan. <clears throat> yoki qori Qur'on o'qiy oladigan inson, Qur'onni to'g'ri qiroat qiladigan, qiroatni biladigan kishi imom edi. namozni o'qib berdi. Namoz tugadi, qiroat qiladigan joy o'tib ketdi. Tashahhud ham o'qildi. Tashahhuddan keyin uni tahorati sindidi. bir odamni tortib qo'yish kerak, o'sha odam uni o'rniga o'tirib salom berish kerak-da. Betahorat salom bera olmaydi endi. Bu masalani tushunamiz. Ana shu tortib qo'ygan odami omiy ekan. Omiy odam bu yerda qiroat qilmaydi-yu. Baribir shu namozni buzar ekan shu omiy odam. haligi bu yoqdagilarni namozi buziladi. Ya'ni nima qiladi? Imom Abu Hanifa aytadiki, endi namozni boshqa o'qishadi shular. Bitib qoluvdi o'zi namoz tugadi, Faqat salom berish qoluvdi. Shu vaqtida u bir o'quvchi Qur'on o'qiydigan odam, Qur'on o'qiy olmaydigan odamni tortib qo'ysa, o'sha vaqtida ham namoz buzilar ekan. Butun namozni o'qib berish haqida gap bo'lishi mumkin emas u o'qishni bilmaydigan odam. Yo yana bir misol. 12 ta masala dedilar u. Shu 12 ta masalani aytyapmiz hozir. Bir odam kiyim bilan namoz o'qiyapti, kiyimida najosat bor. Bir tanga miqdoridan ko'proq. Demak, yuvish kerak. Ammo yuvgani suv topolmasdan yalang'och o'qishi mumkin emas deb o'sha kiyim bilan namoz o'qiyapti. Namozni o'qidi, tashahhudni o'qidi. Tashahhuddan keyin suv kelib qoldi oldiga. Mana shu odam, demak, namozi buzildi, kiyimini yuvadi, toza kiyim bilan namoz boshdan o'qiydi. Abu Hanifani gaplari, Abu Yusuf bilan Muhammad tashahhuddan keyin bo'lsa, namoz buzilmaydi. Ya'ni namoz kamol bo'ladi dedilar. yoki yoki bomdod namozida bir uxlab qoldi. Qazosini o'qiyapti. Shu qazoni shu vaqtida o'qiyaptiki, kun rasatga kelganda o'qiyapti. Uni o'zi bilmaydi. shu bomdod namozini o'qib hali salom berishga ulgurmasdan kun o'sha tikkaga kelib og'di. Ya'ni peshin vaqt kirdi. Tikkadan oqqanda peshin vaqt kiradi. Ma'lumki kun tikkaga kelganda namoz o'qimanglar deyilgan. Bu shu vaqtida o'qiyapti-da namozini. Mana shu odam o'sha qazoni boshqa o'qib olsin Qarang, o'zi qazo baribir namoz vaqtida o'qilmadi, qazosini o'qiyapsiz, lekin shu qazo o'qishingiz namoz o'qish mumkin bo'lgan joyda tanlab o'qing qazoni. O'sha vaqtni tanlang. Namoz o'qimaylar degan vaqtda o'qimang o'sha qazoni. Payg'ambar alayhisalom uch vaqtda namoz o'qimaylar. Kun chiqayotganda, kun tikkada turganda va kun botayotganda dedilar. Magar asrda o'qiyotgan bo'lsanglar, kun botib qolsa bo'laveradi dedilar. Farz o'qiyotgan, vaqtida namoz o'qiyotgan bo'lsanglar, ya'ni bir odam shunaqa kech qolgan bo'lsa. Demak, kun og'ib qolsa, siz qazosini o'qiyotganingizda bomdodni. Demak, men kun tikkada vaqtida ham ben ekanman deysizda, siz o'sha kazasını qazosini boshqa o'qiysiz Ebu Abu Hanifa Aleyh alayh shu kun o o'sha tashabbutdan keyin bo'lsa ham dedilar. Yana bir namoz o'qiyotgan odam yarasiga e, latta oldu. Ya yoki bir narsa qog'oz yopishtirib oldu. namoz o'qiyotgan cahide namazı o'qib bo'ldi. Ya'ni e, tashahhudni ham o'qidi. Tashahhuddan keyin salom berishidan avval haligi yara tuzalib, baylagan qog'ozi tushib ketdi. Nima bo'ladi? Abu Hanifa baribir namozni boshqa okuysan. Hali sen namozdan chiqmay turib, sen tuzalib qolding, endi sen o'sha yering yuvilmagan hisoblanadi, betahoratsan, demak tahorat qilib, shu yeringni ham başka boshqa Yana tartib masalasi ham bor. Yuqorida bir aytib o'tildi. Bu tartib masalasi yuqorida hozir biz sanab o'tgan hamma masala deydilar, o'zini o'rnida keladi deydilar. Alloh rahmat qilsin musannifni. Bizga aytib tushuntirib bo'lgandan keyin hali aytganim yo'q deyaptilar. Bu o'zini o'rnida yana aytaman deyaptilar. Biz bu yerda dedilar, bu masalalarni har biri o'zini o'rnida kelar edi, ammo to'plab berdik bu masalani sizlarga. o'tmishdagi ulamolar shunday qilgan edi, o'shlarga ergashdik. va o'quvchilar uchun yodlash oson bo'lsin deb shunaqa bir joyga jamlab berdik hozir dedilar. Bizni yodlaydigan himmatli odam deb o'ylayaptilar-da bu kishi. Mana <laughs> shu kitobni yodlab olishadi bular, oson bo'lsin deb biz shunaqa qilib qo'ydik dedilar. Ibrat olganlar yodlashimiz kerak. Bu masalani inshaalloh davom kelgusi darsimizda